і пішли були назад. Але він ще вирішив заглянути до того злого собаки. Ми війшли, і там його щось налякало. Я на силу встигав за ним. Коли б не оця мотузка, Булат почекав, поки Наїта сам отямиться. Японець нарешті потяг ноги до своєї каюти і заліз одягнений у спальний мішок. Булат узяв Хоцудая і ледве змусив його перекласти, що так збентежило наріту сам. З мішка виглядали тільки дві товсті лінзи, і крізь них на Булата дивився страх. Собака відв'язаний, неохоче відповів Наріта сам. Ну і що в тому надзвичайного? Собаку хтось відв'язав. Більше з нього не пощастило витягти жодного слова. Хоцудай махнув рукою і пішов. Божевільна людина, дарма це мій земляк. Ми тут незабаром усі станемо божевільними, містере матрос. Булат нічого не відповів Хоцудаєві, але такий відгук цього разу зовсім не заспокоїв його. Йому зненацька почало здаватися, що вони надто багато списують на той психоз. Нервове потрясіння здатне перетворити людину на що завгодно. Зробити з неї холодець або форшмак, але ж іноді тверезі слова можна впізнати і в мареннях безнадійно божевільного. Як їх відсіяти з хаосу безладних слів? Булат раптом подумав, а що коли й мене давно вже заполонив психоз? І тоді нічого дивного, що не даю такого значення вигадкам маніяка. Він пішов до Дона Фернандо і спитав про того чорного собаку. Чилієць невпевнено відповів. Наріта сам хряпнув дверима й потяг мене звідти. І не защепнув дверей? Не пам'ятаю, може, й ні. Якщо двері лишились незачинені, всі боятимуться вийти на двір. Страшний озвірілий пес міг загризти людину. Булат погукав Нансена і сказав йому про це. Ескімос люто блимнув у бік каюти японця. Погана чоловік. Тепер небезпечно виходити. Ми мусимо якось ізолювати цього пса. Ескімос не зрозумів слова ізолювати. Пістолетом ізолювати пса. Ця думка, яка шокувала його, здалась Булатові єдиним можливим виходом. Ескімос неохоче підкорився і прихопив брезентовий чохол спального мішка. Булат зрозумів його наміри. Брезент цупкий, його не прокусить і найрозлютованіший собака. Він узяв пістолет, який лежав у нього під ліжком, і пішов з Нансеном на двір, супроводжуваний мовчазними поглядами. Попереду ступав Нансен з ліхтарем в одній руці, другу руку він туго заповив брезентом. Матрос перебрав од нього ліхтар. Нахололий метал пістолета обпікав пальці. Вітер був штормовий, але колючий сніг сипав трохи збоку, і вони добігли під продуктовий склад. Зовнішні двері виявилися трохи причинені. Матрос присвітив. Собака навряд чи міг вилізти в таку щілину, а двері вже добре замило. Нансен спробував відчинити двері. Тоді матрос обережно просунув у щілину ліхтар, але теж нічого не зміг побачити. Нансен заходився відкидати унтами сніг. Тут було затишно, і коли двері нарешті відчинилися і вони пролізли в склад, з внутрішнього відсіку почулось глухе гарчання. Тут собак, мовив Нансен поправляючи брезент на лівій руці. Внутрішні двері відчинялися досередини. Це й порятувало Дона Фернандо та Наріту Сан. Тепер матрос міг собі уявити, як чорний собака кинувся на двері і сам себе зачинив. Нансен хотів був присвітити в щілину, тоді роздумав і відійшов назад. А ті двері собака не втікає? Влад забарикадував зовнішній вхід порожніми ящиками. Потім для певності взяв один і виважив на руці.